islam je počeo na pojedincima, tim garibima i završit će se na garibima. Znači, ponovo je došlo vrijeme. Kad se prihvatiš Allahove vjere, ti si postao čudak. Kaže, vidi onak poludio, neće više da ide u diskoteke, neće više da sluša muziku, neće više ovo, <laughs> neće više ono. Kaj je poludio? Ne razumio ga više. I znači od te riječi garib je i riječ gurbet. Ha? Što znači u arapskom jeziku usamljenost ili stranost. Tako čovjek kad dođe u neku državu u kojoj se stranac, oni kažu da je on garib. I šta je još prati taj gurbet, tu usamljenost? Dav, slaboća, da čovjek bude slab. nije jako kad je na svojoj teritoriji, jel? Nego u tuđoj zemlji čovjek se malo Ovaj, I od te riječi isto, kod nas koristi isto ta riječ garib, kad je neko slab. Ogaribio, kaže. Oslabio, ostaro, ne može više, nema više snage dovoljno. Sve to. Tako ako neko nekome kaže da je gurbet, to je mi svi na jedan način nismo sad u ovom vremenu garibi. Čim se prihvatiš islama, ti si garib. I to veliki garib. tu valil gureba i blago se tim garibima. Jesi zvali tamo? Jesu. I? Ugas to. Sad imaš posla, maša Allah. Ovdje ništa. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Drage cijenjena braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć želim govoriti o jednoj stvari koja može da se nađe i koja se uglavnom nalazi kod svakoga od nas ponekad. Jedno svojstvo koje u početku nije mnogo opasno, ali vodi ka velikim grijesima. Vodi ka širku i vodi ka kufru. A radi se o čemu? Ispriječava mnoge ljude da uzmu širijetsko znanje. Spriječava mnoge ljude da uspostave bratske odnose. Ono o čemu smo juče govorili. A to je, u arapskom se jeziku zove el-uđb, samodopadljivost da čovjek stavi sebe u ogledalo i da počne da se divi. Kako je on lijep, kako je on pametan, kako je on naučen, kako on zna dobro da drži drsove, kako on ima i badete dobre, kako je on bolji od drugih ljudi. Hm? Kako je njegovo porijeklo bolje i njegovo porijeklo čisto, zdravo i tako dalje. Mnogo je načina. Manje više, svi mi uradimo nekad neko dijelo, pa ga posle stanemo i gleda, e, vidiš subhanala, kako sam ja to dobro uradio. Ha? Ali to, braćo, na prvi pogled nije opasno. Međutim, vodi jako opasnim stvarima. Vodi čak i u širki, i u kufr šeitan lanetullahi alehi, iblis, on je se počeo sebi diviti. Počeo se diviti svome porijeklu. I toliko mu je to bilo lijepo i toliko se samom sebi dopao i umislio da kad mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da učini seždu Ademu, on kaže neću. Ene hajru minhu. Halaktani min narin, wa Kaže, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od blata. On smatra da je blato gore od vatre. I onda je on uzdigao se, uzoholio se i ovo vodi oholosti. A oholost, braću, vodi u, u kufr. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, neće ući u dženet čovjek koji ima trunke oholosti u svome srcu. Što? Dok ga ne očisti. Ne može dok ne očisti to. Ne kažemo da je to odmah kufr, nego je to grijeh koji vodi u kufr. Ko što je ali ih je odvelo. Dalje cijenjena vraća. Samodopadljivost vodi u širk. Da čovjek počne da radi neka djela diveći se. Jer čovjek kad ima arija, kad ima ono, kad se pretvara, klanja, na primjer, da bi ga ljudi vidjeli. On time šta? Uzeo je ljude kao na jedan način suparnik je Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokazuje se ljudima, ne pokazuje se Allahu. Razumijete? Ali čovjek koji se divi sebi, uzeo je sebe suparnika Allahu subhanahu wa ta'ala. On je taj zbog kojega on radi određena djela. On je taj zbog koga on radi određena djela. Jedan od učenjaka kaže, kaže, draže mi je da prespavam cijelu noć, pa da osvanem izutra kajući se Allahu subhanahu wa ta'ala, nego cijelu noć da provedem u ibadetu, pa da se divim samome sebi kako sam ja izvršio taj ibadet. Zašto? Zato što ovako kajanje je, inša Allahu ta'ala sevab, dobro dijelo. Zato će čovjek imati nagradu. Dok čovjek koji se samome sebi dopadne, koji se počne sebi čuditi kako je on to uradio, kako je on to izdržao, počne čovjek da priča ja sam ovaj džemat ovdje uspostavio, ja sam ovdje u ovome džematu doprinio to i to, ja sam toliko i toliko financirao, počne samome sebi, znaš, i samoga sebe uzdigne braćo na deređe koje mu ne pripadaju. Mi smo sinoć malo počeli priču kad smo spominjali, spominjali Hasan al-Basrija, kako je on mislio da su svi drugi bolji od njega. Nije sebe htio uzdići. Iako je on bio, Allah zna, jedan od najboljih poslije ashaba radijallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Ali on je sebe spustio na deređe. Ostavimo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka on uzdiže onoga koga hoće. Nemojmo mi sebe da uzdižemo. Koga Allah uzdigne, on je uzdignut. Alhamdulillahi rabbil Kao što je Allah uzdigao mnoge učenjake. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao mnoge muđahide. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao mnoge Allahove dobre robove. Pa mi dan danas spominjemo njih. Spominjemo Hasan al-Basrija, spominjemo Sejda ibn Museba, Ahmeda ibn Hanbala, Ebu Hanifu, sve te učenjake radi Allahu ta'ala anhum. Da Allah bude sa njima svima zadovoljan. Allah subhanahu wa ta'ala je uzdigao i on, jako oni to nisu htjeli, jako oni to nisu tražili. Nego suprotno tražili su da budu što skromniji, da sebe gledaju u svojim očima mali, da svoja dijela gledaju mali. Jer čovjek kad počne da gleda svoja dijela, da su ona velika, onda se on uzoholi i kaže ne moram da radim, vidiš koliko, koliko su moja dijela velika. A braćo, djela koliko god bila velika, čovjek nikad nije siguran. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve srca sinova Ademovih su između dva Allahova prsta, pa i on okreće kako on hoće. Nekad ovako, nekad onako. Pa bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji on bio, dovio: "Ja muqallibal kulubi thabbit qalbi ada ladinik. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Uzmimo, braću, primjer Ibrahima a.s. Znamo ko je sve on bio. Allah subhanahu wa ta'ala ga je iskušao ko što možda nikad nikoga iskušao nije. Prvo ga je iskušao time što je dao da ga bace u vatru. Mi smo to spominjali prije neku noć. Ogromnu vatru. On nije htio odustati od svoje vjere. Pa ga je Allah subhanahu wa spasio to vatru pa mu Allah subhanahu wa ta'ala naredi da čini hidžu iz svoga, mjesta, da ostavi sve što je imao. Pa je on učinio hidžu. odazvao se Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer on bio, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala lehu rabbuhu eslim, kale li Kad kaže njemu Allah subhanahu wa ta'ala, predaj se Allahu, kaže predajem se gospodaru svjetova. Šta god on naredi, on izvršava. Zamislite, sve veće od većeg iskušenja. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava dalje. Nije sve završeno. Nego mu naredi da svoju ženu i svoga sina Ismaila odvede u Meku, u pustinju da ih ostavi. Tad nije bilo meke i grada, nego je bila samo pustinja. Ništa. Subhanallah, ko bi to od nas mogao podnijeti? Wallahi niko. Zamisli, svjesno ostavi ženu i dijete na mjestu gdje nema nigdje ništa. Samo kamen. Hajde je to priroda ovako, da ima tu šume, da ima tu livada, da ima tu negdje da nađe neki plod. Nema ništa, braćo, samo kamen. I poneko ono pustinsko, ono, ono drveće od kojega nema nikakve fajde. Pa on odgovori Allahu subhanahu wa Pa Allah subhanahu wa alhamdulillah, njima da izlaza. Tu je bila protočala voda zemzem, pa su došla druga plemena, okupila se oko te vode, tako da su oni živjeli zajedno sa tim plemenom u, u, u izobilju. Ali u tom trenutku to je bilo jako teško. I nije tome kraj. Nego mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da zakolje svoga sina. Ima li većeg iskušenja toga, braća? Naređuje mu da zakolje svoga sina, koga najviše voli, pa on se odaziva svome gospodaru. Pa mu ga Allah subhanahu wa zamijeni sa kurbanom. I dan danas mi uz taj znak toga koljemo kurbane, alhamdulillahi rabbil alamin. Posle svih ovih iskušenja, zamislite kakav je njegov iman bio u Allaha, kako je njegovo vjerovanje bilo u Allaha. Ima li da posumnja u njegovo iman? Nema niko. Čovjek koji je sve to prošao, znate kako dovi Allahu? وَجْنُبْنِي nije نَعْبُدَ lesna. Sačuvaj mene i moje sinove da ne obožavamo kipove. Nije bio siguran za sebe. A danas, mnogi od nas, ako nauči dva, tri harfa, pet, nauči nekako da, da, sklapa riječi, on misli da je sebi obezbedio mjesto u dženetu. Kako je to veliko? Ja sam naučio harfove. Ma šta si ti uradio? Nisi ništa. Nisi ništa ti uradio. Hadžađ ibn Yusuf, mi smo ga spominjali i sinoć i prijašnjih noći, spominjali smo kad je spominjao one turbane krvave i ono. Pitaju ga kako, kako vidiš svoje položaj u Iraku kad si bio. Kaže, ako mi Allah primi što sam ubio četvoricu ljudi, a on je mnoge ljude ubio. Kaže, Walhamdulillahi Alamin, kaže, ja sam zadovoljan. Prvi od njih kaže, bila je neki problem, izašao je da drži hudbu ljudima. Pa je govorio, govorio, govorio, održao je vaz od koga su ljudi strepeli, koji je uticao mnoga na ljude, koji je... I ljudi su ga počeli hvaliti, kaže da Allah da još takvih kakav si ti. Kaže, opteretili ste Allaha preko njegovih mogućnosti. samog je sebe vidio ogromnim, da ne može Allah takvoga više stvoriti. Pa mu je Hadžar skratio glavu njegovu. Kaže, ako mi Allah njega primi, alhamdulillahi rabbil alemin. Drugi jedan, u alaikum salamu Drugi jedan uh, kaže, izgubio je svoju jahalicu devu, konja, šta je već imao. I ljudi krenu da traže zajedno sa njim i on kaže, ako mi Allah ne vrati jahalicu, nikad mu više neću klanjati. Da nađemo oni jahalicu, hajde klanjaj, kaže, ne, kaže, ja sam se zakljao da neću i ja držim se svoje. I hađar mu skrati glavu. sljedeći šta je bio? A, e, Ne mogu se braći sjetiti. Ako se sjetim inšala u, toku ovaj, inšala ću vam prenijeti. Znači svi oni sami sebi su se dopali. Svi oni su uzdigli same sebe nad položaj, na, stepen koji ih je odveo u nevjerstvo. I onda takav čovjek ne može da prizna drugoga čovjeka. Ne može da prizna nikakvu njegovu zaslugu ne može da prizna nikako njegovo dobro, nego on misli da je on najbolji, da je on iznad svih drugih. A ne zna čovjek, kako kaže mnogi učenjaci su hana kaže kako se čovjek može uzoholiti. Kad je dva puta izašao, kuda izlazi mokrać Jedan put iz babove <laughs> kanale, one a drugi put iz majkini. Dva put je prošao Kuda mokreće izlazi, nešto najprljavije što može biti. I on dođe, uzme i oholi da je on nešto. Drugi kažu, kako se čovjek može oholiti, Kad zna kakav je njegov početak bio, odakle je izašao. Zna kakav će biti njegov kraj. će se, pa neće ljudi htjeti uopšte da ga, nego će ga zakopat, da ne, ne upropasti cijelu okolinu a između toga je, kaže, kesa za neđase cijeli život. Cijeli život u sebi nosi najprljavije nešto što može da bude. I uzme takav i uzoholi se. I počne da se divi samome sebi. A zamislite taj, period kad dođe smrt, pa čovjek umre, prođe nekoliko dana, počne se raspadati. Dođe crv, a uđe mu u oko, on ne može da mrdne, Uđe mu u uho, uđe mu u stomak, uđe mu na svako mjesto. On ne može jednog malog crvića ne može da, da, spriječi. A danas se oholi, danas govori kako je on ja, kako je on pametan, kako je on vrijedan, kako je on... Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala je kadar da ti oduzme tu tvoju pamet za sekund. Danas si, danas zdrav, danas si prav, sutra djece se igraju satomom po ulici. To je uđb. Uđb sprečava čovjeka da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. A zahvala Allahu je jedan od najvećih ibadeta, braća. Jedan od najvećih ibadeta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fezkuruni, vaš, fezkuruni, vaš, mašku ruli i tek furun. Spomenite me, ja ću vas spomenuti. Budite mi zahvalni, nemojte mi biti nevjernici. Nemojte poricati moje blagodati. Čovjek koji počne da se uzdiže samom sebi, on sve te blagodati pripisuje samome sebi. Hm, kako sam ja, mašala, dobar govornik, kako sam ja dobar šej, kako sam ja učen. A subhanala, ono neznanje braćuje daleko veće od tvoga znanja. A najviše se uzoholi onaj koji uzme malo samo znanje. Sjećam se, jedan put davno, jedna profesorica nam je objašnjavala kako to džahil misli da sve zna. A onaj koji je učen, on misli da je njegovo znanje malo. Kako se to dešava? Kaže, onaj koji malo zna, njegovo je znanje koji je mali kružić ovako. I nacrtala nam ovako mali kružić. A onaj čije je veliko znanje, njegov je veliki krug. Sad one dodirne tačke, a ono okolo je sve neznanje, jel? Onaj što ima malo, mali krug, on ima malo dotičnih tačaka sa neznanjem. I on misli da zna sve. Što on ima to lično i on misli to je sve što ima. Dok onaj što ima puno dotičnih tačaka sa onim neznanjem, on on vidi koliko je to neznanje ogromno. Pa se stalno još više trudi da nauči. Još više se trudi. Dok onaj ne kaže ja sam naučen, ko će meni da drži ders? Ko će mene da nauči? Cijenjena braćo, znanje, kad je u pitanju znanje, ono se uzima i od onih koji su iznad tebe i od onih koji su ispod tebe. Ako hoćeš da ocijeniš sebe, da vidiš kakav si, Nemoj gledati one koji su dolje, nego pogledaj one koji su iznad tebe, koji su te pretekli daleko i daleko. Ti znaš, recimo, hafiz Kur'ana. Imaju ljudi koji su hafizi i Kur'ana, i hadisa, i tefsira, i svega toga drugoga. A ti misliš hafiz Kur'ana, <laughs> završio sam sve, nema više ništa od toga. Ne, ima. Ti si samo uzeo jedan mali dio ako znaš stotinu hiljada hadisa na pamet, imalo je ljudi što su znali milion hadisa na pamet. Gdje si ti prema njemu? Nigdje. Daleko, daleko. He, Ne možeš ga nikad stići. I čovjek kad počne sebe upoređivati sa onim koji su bolji od njega, onda će vidjeti koliko je on slab i koliko je on mal. Ako ti počneš gledati tamo, ne znam ti kjafire, ovo je neko ko se tek prihvatio vjere pa ne zna ništa, ako njega počneš, ti ćeš se uzovoliti pa ćeš reći, o, kako sam ja učen, i ja sam, ja sam zlatan kakvih ima, jel? Ne treba, nego treba da vidiš kako si jedan, kakvih ima onih veliki. Šta smo mi uradili za Allahovu subhanu wa ta'ala vjeru? Samo mrvice. Samo sitne stvari. A šta su drugi ljudi uradili od hajra za, za, ovu, za ovu stvar? Cijenjena vraćo, to je jedna jako, jako opasna stvar koje moramo biti svjesni. Kad uradiš neko dijelo, klanjao si noćni namaz, zaboravi ga odmah. Prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad udijeliš sadaku, nemoj reći ja sam udijelio. Ha, daš 20, 30, 50 eura, 100 eura daš za sadaku. Imaju ljudi koji daju po mnogo više od toga, braće. Koji daju hiljade. Ha, Usama Bin Laden je dao milijarde, braćo. Milijarde, ne hiljade ili milione, nego milijarde. Odrekao se svega toga. Za Allahu subhanahu wa vjeru. A šta ti daš 200 eura? Veliki. Ja znam braća u pojedinim džematima, braćo, svaki mjesec 500 ili 700 eura izdvajaju za džamiju. Svaki mjesec. Ne prođi. Ha? Toliko. Hm? Više. <laughs> znači, koliko god ti sebe uporediš, ima mnogo onih koji su iznad tebe. I onda ti počne. Ali ako gledaš, onaj kažeš nikad nije dao, ja dajem 10 eura, onaj nije dao nikad. I ti odmah sebe vidiš visokim, jer tako bude, nažalost, kod mnogi. To braćo, to je stvar koja može i kod onih najboljih da se uvuče. Nije to problem da kažemo mi smo svi, vi ste svi takvi ili... Ne, ne, ne, ne. To može, to nije sačuvan od toga osim onaj kome se Allah smilovo a to je mali broj ljudi. I zbog toga je potrebno da stalno proispitujemo svoj nijet. Kad daš one, one pare, da, da to smatraš malim, da kažeš, pa šta sam ja dao, nisam ništa dao. A ne ja sam dao. <laughs> Kod nas dolje ljudi, ja ne znam da li to ima još negdje u svijetu. U Pešter, čuli ste Pešterska visoravan možda, Sanđak dole. Kad su oni vašari, ona, oni teferiđi, vašari, kako se zove, dođe čovjek daje po 500 eura za jedno kolo da mu se osvira. 500 eura daje. Kad mu se traži za džamiju, 10 mu je novo. Kaže, članarina 20 eura, kaže, ode. ha, jes i braće. A kad bi neko viknuo, a kad bi neko viknuo, ova je dao 500 eura za džamiju. Hm, Ja sam otišao u jednu džamiju da držim ders tamo u Sanđak. braću ne mogu. Tražim ključ kod tog i tog tamo čovjeka. On je kupio vrate od džamije i on drži ključeve. Hajde, mi nađemo ključeve. Nemamo svjetla. Nema, nemamo, ne znamo gdje se pali struja. Tamo ima poseban jedan dio koji je zaključan u sklopu munare gdje se pali svjetlo. Ključevi od tog, kako se zove, od struje kod čovjeka koji je uveo struju. Hajde traži njega, nađemo njega. Treba nam ključ od munare. Treći je napravio munaru. <laughs> Braćo, džemata takvog u svome životu nisam vidio. Šta je ko god dao za džamiju, on ima ključ za to. I ti ako hoćeš da uđeš u džamiju, tri, četiri ključa moraš da ideš po mahali, da obijaš, da tražiš gdje čija kuća, da bi ti otvorio džamiju. Valah ima, ima još gori, šehova Ebu Idris iz Makedonije. Ne znam gdje je tačno bio, u neko selo. I ušli u džuma namaz, bila petak, oni tamo kaže nema nikog u džamiju. Njih je bilo pet, šest, koliko je bilo. Hajmo mi da klanjamo džumu. I oni dođu, on se popenje na mimber, počne hudbu, ti ga seljaci se okupili i u džamiju. On drži hudbu, kaže, prekidaj to. Kaže, prekidaj ti, kaže, mrki, silazi od uzgo. Kaže, mi smo ovu džamiju pravili, mi ne damo nikomu nju da uđe. <laughs> mi smo je pravili, mi ne damo niko da uđe. I i braću ima. Wallahi, braćo, ima toga, toga koliko hoćeš. Toliko je džamija napravljeno dolje. Niko živ u njih ne klanja. U jednom selu u blizini Novog pazara napravili su islamski centar, tako ga zovu. Pet hiljada klanjača može da stani. Braćo, ja prolazim, akšam prazno, nema niko zaključano, pogašena svjetla, nema nikog. A dvije munare 80 metara dugačke. To je stvarno čovjek da se zadivi tome. I kad neki Bajram namaz, ne svaki, ali Bajram namaz, poneki oni tu prave centralnu manifestaciju, ako dođe rejs, ne znam ti, iz Bosne, tako, jedan, tri, četiri puta godišnje se napuni i ostalo je prazno, zaključano. Ali oni se svi hvale kako oni imaju najveće munare u Europi tako. Imaju džamiju najveću u tom dijelu i tako dalje i tako dalje. Zbog čega, su Kak je ti fajde od te džamije? Kak ti fajde od te munare? Stotine hiljada su dali za te munare. Samo za munare, a kamoli za ostalo. I to su sve betonske od, početka do kraja. Neke bosanske firme su to pravile. po sto Jeste ne daj Bože, kad bi upala u vodu, bi se udavila 100%. posto Znači, to je, jedan, jedno čudo kakvi su ljudi. Što sami se sebi dopadaju? Hoće da budu najbolji u ovome, hoće da budu najbolji u onome, hoće da budu, subhanala, budi najbolji u pokornosti Allahu subhanahu wa u poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko god da si ti veliki, imaju od tebe veći, a Allah subhanahu wa ta'ala je najveći. Ti si samo njegov rob i ništa, i ništa drugo nisi. Kako se, braćo, liječi ta, ta bolest? To je stvarno bolest. Baš ovako kako smo rekli. Ako čovjeka obuzme njegova ljepota, njegov izgled, i znate ima onih narcisa, kod nas se zovu narcis, on ne skida se sa ogledala pa se češlja vam, pa tamo, pa uljepšavaj, pa gjelove, pa zgoda, pa cijeli život provede pred ogledalom. Subhanala, Jusuf selam je bio mnogo ljepši od tebe. Ha. Žene kad su ga vidjele, ha, isjekle ruke. Ko si ti? A ta tvoja ljepota će nestati. Lijep si dok imaš 20-30 godina, a kad budeš imao 80 ili 70 ili 50, ćeš biti tako lijep? Nećeš sigurno. Nećeš sigurno. Znači, kad pomisliš ti da će to da nestane, pa čemu se onda diviš? Čemu se onda diviš? A još se, kad, ono što sam malo prije spomenuo, kad se sjetiš smrti i, kad te bace tamo. Jedan mi brat govori za jednog insana poslije rata u Bosni. Taj čovjek ne uzdu bila braćo, kaže bio je poznat u centralnoj Bosni tamo psovo je neuzlu bila Allah, psovo je vjeru, psovo je, svi su ga mrzeli. I dođe, imao sina jednog, Musa mu se zvao, i umre mu sin. I on ode u islamsku zajednicu, tamo u dženazu, kaže ne, nećemo mi, vi u naše groblje nećete. A ni sin mu nije bio ništa bolje od njega. Kaže, vi u naše groblje nećete. Pa šta ću, šta god hoćeš radi, toliko si vrijeđao vjeru, vjer vrijeđo Allah, vrijeđo sve. Šta hoćeš sad od nas? S nama nemaš ništa. On ode u srpsku tamo crkvu. Kaže, ne, kod nas, ti nisi, nisi bio Srbin, nisi, s nama ima šta. Kaže, ne može kod nas. Dođe, kaže, ovaj brat što mi priča, on dođe kod moga baba, pita, šta ću da radim? Kaže, uzmi, zakopaj u dvorište. Šta On krene da kopa u dvorište, komšije prijavi inspekciji, dođe ona komunalna inspekcija, kaže ne može tu. Ne zna čovjek šta će sa lešom. Nije nigdje više pristao. A mora da ga terasi. Volio je sina mnogo možda. Ali džabe mu je. Allah ga ponizio. I onda su mu valjda, kaže, katolici dozvolili, oni Hrvati, da, ga zakupa u njihovo groblje. Zamislite toga poniženja od Allaha subhanahu wa ta'ala. A zamislite isto koliko god on da voli, ili mi, koliko god da volimo naše najbliže, opet, ajmo mi da ih zakopamo. A tamo je da ne usmrde sve. Posebno ljeti ne smiješ ni dva dana da ga držiš, usmrde a, a, komšiluk cijeli. Toliko je jedno čovjekovo tijelo i danas se čovjek divi svojoj ljepoti. Ako se braće divi svome znanju, ako se divi svome znanju. Wallahi, braćo, Iblis je bio učeniji od svih nas. U Allaho On je govorio sa Allahom subhanahu wa ta'ala. On se kune ve bi izzetike. Tako mi tvoga ponosa. Ja ću njih zavoditi. Znači on je vidio Allaha subhanahu ta'ala. Razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa mu njegovo znanje, sve to što je imalo, nije koristilo ništa. Zato ne smijemo se, koliko god smo mi učeni, ne smijemo se, koliko god obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, a, mi ga nažalost malo obožavamo. Naši ibadeti su mali. Selefu salih, naši prethodnici, oni su znali cijelu noć da provedu u ibadetu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao noćni namaz dok mu ne bi noge otekle. Hajde da probamo mi da klanjamo sahat vremena, neće nam oteći noge. A da klanjamo tri sata, neće nam noge oteći. Neće sigurno. Znači da je on klanjao mnogo više braće. Dok mu ne bi noge otekle. On je znao plakati. Učiti ajeti, plakati. Kad je objavljena ajeti sure Ali Imran. Inne fi halqi samavati wal ardi wa ihtilafi lejli wal nahari. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض Rabbena ma halakte hada batila, subhaneke Kako sada prevedemo to? zaista u stvaranju nebesa i zemlje u izmjeni dana i noći su ajeti za one koji razmišljaju. Alladine tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Oni koji razmišljaju o nebesi, kako su stvorena nebesa i zemlje. O o stvaranju nebesa i zemlje i govore Allahu ti ovo nisi uzalu stvorio. Oni koji spominju Allaha subhanahu wa ta'ala stojeći, sjedeći i ležeći. Znači, kad su ti ajeti objavljeni, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve ponavljao te ajete i plako. Ponavljao i plako, pa mu se kaže natopila puna brada, pa mu se ispred njega dole zemlja okvasila od njegovog plaća, od njegovih suza. To je bio i bad, braće. A da li mi zaplaćemo od straha od Allaha? Da li od ljubavi prema Allaha zaplaćemo? Kad zaplaćemo? Zbog toga u drugom dijelu onog hadisa što sam ja sinoć citirao Seba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad kad ne bude drugog hlada, pa mi smo spomenuli tri, a ima ih još četiri. Od njih je dhakara ređulun khalian fa fadat ajna. Čovjek koji spomene Allaha subhanahu wa ta'ala kad je sam, kad ga niko ne vidi i onda mu pođu suze niz lice. Možemo li mi to? Jesmo li ikad zaplakali kad smo spomenuli Allaha subhanahu wa ta'ala? Nismo, zato što ga nismo spomenuli kako valja. Tog dobročinitelja. Nismo nikad razmislili o njegovim stvaranjima. Nismo razmislili o samom sebi. Nismo razmislili o dženetu i džehenemu. Ali ibn uh, Fudejl ibn Iyad, jedan od, znači, Fudejl ibn Iyad je bio jedan od učenjaka Ehli Suneta, njegov sin Ali. Kad bi se spomenuo žehenem on bi plakao, pao bi nekad i u nesvijest. Pa jedne noći klanjao sa babom Akšam i babo predvodio, pošto je bio učenjak, i učio suru El Hakumu Tekjasur. Pa kad je došao do ajeta, Summe teravun el džahim. A zatim ćete sigurno vidjeti džehenem. Zvonio on kad je došao do riječi, a zatim ćete sigurno vidjeti džehennem, on se od straha. Zatim ćete sigurno vidjeti džehennem. On se onesvijestio straha. Pa su ga budili, kaže, do pola noći ga nisu mogli probuditi. Nisu ga mogli, mogli osvijestiti. To je, braćo, bio ibadet. A kakvi su naši ibadeti? Klanjaš, a, a, ne znaš šta si klanjao. Klanjaš, a razmišljaš tamo o stotinu drugih stvari. Jeste, takav sam ja, takvi ste vi, takvi smo svi, nažalost. Malo ko od nas je koncentrisan na namaz od početka do kraja. Da stalno misli na ono što uči. Da kad padne na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala, da osjeti u blizinu. Malo je nas, nas takvi. Zainul Abidin, Ali ibn Husein, ibn Ali, ibn, ja, pravnu kod Allah, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. On je bio poznat pod, nadikom, pod na, nadimkom Zeynul Abidin, ukras pobožnjaka. Pa kaže, kad bi trebao namaz obični obaviti, bilo koji namaz, on bi se sav promijenio u licu, poblijedio bi, počeo bi se tresti. Pa ga pitaju, zašto? Kaže, znaš ti pred kim ja stojim. Subhanallah A pre, kako mi izgledamo? zaletiš se, uglavnom kasniš, zaletiš se, uđeš u sav, Allah akbar. Ha, šeitan, je to cilj. On prvo pokušava skroz da te odrati u džamije. Pa imaš ovaj posao, pa imaš onaj posao, pa imaš onaj. Pa već ako ne može da te spriječi, on hoće samo da te proćera kroz džamiju. Ha, samo da si prošao gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa. Klanjaš, ne znam šta si učio. Klanjaš, mislio si o stotinu drugih stvari. Kad je Ebu Hanifa, rahmetullahi alehi, jednom prilikom došao mu čovjek i kaže, o imam, kaže, zakopao sam blago svoje. I zaboravio sam, ne mogu nikako da se sjetim. Imaš li ti nešto da me podučiš kako bi se ja mogao sjetiti? Trebaju mi, kaže. Pare. Kaže, klanja stotinu rekiata. Hmm, stotinu rekiata. On klanjao dva i odmah se sjetio. Što teško je šetan, bolje mu je da ga, da, da ga podsjeti gdje je blago, nego da klanja stotinu rekiata. Jeste. Znači, što, što prije, odmah u namazu ti padne na pamet što ti nikad ne bi palo, subhanala. Jes, valaj. U namazu ti padnu na, stvari, na, na pamet stvari koje... Jeste. Više će ti padnut u namazu stvari nego što možeš da ih sanjaš, braće. Sjetiš se vremena, sjetiš se događaja, sjetiš se stvari koje si davno i davno zaboravio. Nigdje ih nema. Što? Zato što šeitan hoće da te odvrati od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. A što smo slabijih imana, sve nam je to izraženije kod nas, braća. Ako se čovjek ponosi svojim porijeklom, pa ponovo ponavljamo, Iblis se ponosi svojim porijeklom, pa ga je odvelo što ga je odvelo. A sad će se, braće, mi imamo ponositi. Ko su ti bošnjaci? Ko su ti albanci? Ko su ti romi? Ko su ti da preci naši da ne imamo neko važno porijeklo? Hmm. Iako smo imali možda to neko porijeklo, da vidimo gdje su sad ti ljudi. Kakvi smo sad, Subhanala? Svi su se prodali za Dinari i dirhem. Bosanci su se prodali Amerikancima. Albanci su se prodali Amerikancima. Romi... <laughs> Neće i niko. Neće niko da ih kupi. <laughs> A, Evropi. Jesu, vola, svi se prodavaju, braćo. Svi se prodavaju. Zbog čega? Zbog malo para. Gdje su ta porijekla? Jeste, možemo reći nekad, kaže, bosanci su bili opasni, branili su islamsku državu tamo od ovih kjafira iz Europe. E, više nisu. jako su to bili, više nisu. Deset genocida nad bošnjacima Srbi prave, oni nikako da dođu pameti. Nikada dođu pameti. Ponovo kažu to su naše komšije, to su naša braća, to su naši pobratimi. Ponovo se počinju jedni drugi kumovi, ponovno se počinju jedni drugi ženiti, udavati međusobno i tako dalje. Opet. Opet, vrat. Prošlo je ono, rat, to su krivi Milošević, Tuđman i Alija Izetbegović. To su oni nas zavadili. Mi, ha, mi nismo krivi. Mi smo morali, oni su morali nas za kolju. Jeste, što su nas zavadili. 200.000 ubijenih, šta će, oni su morali to da rade, zavadili nas. Gdje je to porijeklo, subhanallah? A kad je priča o porijeklu, Ebu Leheb, znate svi ko je bio Ebu Leheb. On ima isto porijeklo koji je Allahov poslanik, sallallahu alaihi Tebet je Ebi teb. Neka, je propao Ebu, neka, neka su propale ruke Ebu Leheba i propale su. Ma agna anhu maluhu wa ma keseb. Neće mu nikad šta koristiti njegov imetak i ono što je zaradio. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ I njegova žena koja uh, nosi uh, daske ili drva. Fi džidijaha hablum mesed koja je bacala trnje na putu kuda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio. Fi džidijaha hablum mesed oko njenog vrata će biti uh, konopac od vatre. Subhanala. On ima isto porijeklo kao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Selman el Farisi. Selman el Farisi, braćo. Perzijanac, babo vatropoklonik, obožava dva boga, boga dobra i boga zla. Obožavao vatre. Potpaljivo je vatru, bio je glavni za potpaljivanje vatre koju su ljudi obožavali. Znači, porijeklo nikakvo. Kaže za njega Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Huwa min ahli al On je od moje porodice. Selman koji nema nikakvu porodicu ni u Medini ni u Mekki. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve "On je od moje porodice." A ovaj prokletnik nikad ne kažemo da je od porodice poslanika sallallahu alejhi ve nego da je prokletnik i za života mu je na početku objave Allah subhanahu wa ta'ala mu je zapečatio srce i dokazao da se nikad više ne može uputiti na pravi put. Zbog njegovog zla. Zbog njegovog, I na kraju je crko od alkohola i na kraju je crko od različitih bolesti. Subhanallah. Vidite, porijeklo ne znači ništa čovjeku. Taman da ima najljepše porijeklo ko što je ova imao, ali ništa ne znači. I zato čovjek se ne treba zadiviti sa svojim porijeklom. A na kraju krajeva ponovo kaže, Iblis je imao porijeklo od vatre, pa ga je to njegovo porijeklo odvelo da bude nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I šta god, braćo, da uradimo, šta god da imamo, nemojmo time da se divimo, sami sebe da zadivljujemo. Nego trebamo reći mi smo Allahovi robovi. Ono, ovo nam je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu koji nam je to dao. I to će nas uputiti na zahvalu Allahu subhanahu. Jedan čovjek kaže, dvojica nikad neće uspjeti. Onaj koji je pao u očaj i onaj koji se samome sebi divi. Onaj koji je pao u očaj, znači očajava, ja sam izgubljen i on više izgubio je svaku nadu, niti šta radi, kako hajra, niti od njega ima kakve koristi. Onaj koji je samo, ima samo dopadanje, samome sebi se divi, on kaže ja sam sve to postigao, ja ne moram ništa da radi. ne mora više da uči, ne mora više da, se trudi. Što? Zato što je on sebe izgradio toliko velikim, toliko je sebe uzdigo da ne mora ništa više da radi. I obadvojica su propali, i jedan i drugi. Nema između njih razlike. Obadvojica su ostavili sva djela. Cijenjena vraća na nama je da radimo, da se trudimo za Allahovu vjeru. Da svako dijelo koje koliko god bilo veliko, mi vidimo mali. A cijenjena braćo, malo je dijela koja su nam čista. Malo nam je dijela koja su iskrena radi Allaha subhanahu wa ta'ala i niz kakvog drugog nemamo nijeta u tim dijelima. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam pominje trojicu ljudi koji su ušli u pećinu, sakrili se od nevremena, od, nećemo da kažemo nevremena, nego od kiše. Sakrili su se u pećinu, Allah dao veliki kamen pao i zatvorio im ulaz. I kad su našli se u jednoj takvoj situaciji, nisu ga mogli pomeriti, odlučili su jedino da dove Allahu subhanahu wa ta'ala da ih, da otkloni nevolju, da ih izbavi iz te nevolje. Pa kaže jedan, o Allahu, kaže, ja sam imao od Amidže čjerku, koja mi je bila najdraže stvorenje na zemlji i kaže uvijek sam želio s njom zinalog da počini. I ona nikad nije pristala. I kaže, jedne prilike je glad natjerala i došla je kod mene da traži. Ja sam imao i metak. Ja sam je rekao, evo ti metak, ali hoću sa tobom da činim zinalog. Ona više nije imala kud i na kraju je pristala. I kaže, kad sam joj se približio, kaže, zar se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala? I počela je da plače. I ja sam je, kaže, Allahu, samo radi tebe ostavio. Nisam, dao sam im metak i pustio sam je da ide. Allahu, kaže, ako je to bilo iskreno radi tebe, ti nam otkloni ovu našu nedaću. I kaže, stijena se Allahovom voljom pomerila. Drugi kaže, ali nisu još mogli izaći. Kaže drugi, kaže Allahu, kaže imao sam roditelje kojima sam uvijek dobročinstvo činio. Nikad nisam ni svoju porodicu nahranio, ni ženu, ni djecu, a da prvo nisam nahranio svoje roditelje. I kaže, svaku noći sam im davao pomuzo bih uh, goveda koja imao i onda bih im dao da piju mlijeka. Pa tek bi posle hranio svoju porodicu. Kaže, jedne noći oni su ranije zaspali, pa sam ja stajao sa tojim mlijekom iznad njih, oni se, kaže, nisu probudili do izutra, a djeca i žena su plakali, bili su gladni i kaže ja nisam htio, kaže dok njih prvo ne nahranim. Toliko je važno dobročinstvo prema roditeljima vraća. Kaže, o Allahu, ako je to bilo iskreno radi tebe, ti nam otklonio ovu nevolju. Pa se ona stijena još malo pomerila, ali opet nisu mogli izaći. Pa je treći počeo dobiti, o Allahu. Kaže, ja sam imao radnike koji su mi radili za dnevnicu. Pa su svi uzeli dnevnice, osim jednog koji je ranije otišao i nije stigao da uzme pa sam ja tu njegovu, za tu njegovu dnevnicu kupio ovcu koju sam gajio. Čovjeka nije bilo godinama dok se nije taj imetak, ta ovca umnožila. Pa je, kaže, postala puna dolina ovaca od te ovce. Pa je on došao jednog dana i kaže, daj mi moju dnevnicu što sam zaradio. Kaže, vidiš li ove ovce? Kaže, sve puna dolina, kaže, vidi. Kaže, uzmi sve tvoje. Kaže, jel se ti to sa mnom šališ? Kaže, ne, tako mi Allaha ne šali. Kaže, pa je uzeo sve te ovce meni, tako mi Allaha nije ostavio ni jednu. Allahu, ako sam ja to uradio radi tebe, ti to od mene primi. I otloni nam ovu nevolju. Pa se stijena pomirila. Braća, ajde zapitamo, imamo li mi ikako tijelo kod Allaha da bismo mogli da činimo šefat Allahu sa tim dijelom? Da pitamo Allah, Allahu, ovo je iskreno 100% radi tebe, Imamo li ikakvog računa kod sebe, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tih dobrih dijela? Da, možemo da kažemo ovo je bilo iskreno, bez imalo pretvaranja, da nas niko ne vidi. Da to bude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo li mi takvih dijela? Pa makar mala bila, ne mora biti velika. Malo dijelo da vidimo imamo li. Sami sebe da počnemo malo preispitivati. Cijenjena braćo, još inša Allahu trebalo bi sutra da imamo dva dersa i da završimo sa ovim našim inša Allahu Teala programom. A vama ostavljamo emanet da učite Allahu vjeru braćo. Jer jedino nas tako Allah može uzdići. Sa znanjem braćo. Jer neznalica pada u sve moguće grijehe. Neznalica luta i uvijek misli da je pametan i da je na uputi. I na nama je koliko ko može. Nemojte opterećivati sebe mnogo. Uzmite, ali uzmite svaki dan da učite pomalo Allahove vjere. Nemojte ostaviti da ne, učite. Imate ovdje Allahovu blagodat što je malo ko ima. Ove šejhove ovdje. Tražite od njih. Budite im dosadni. Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu Amidžić Allahovog poslanika sallallahu sallam. Kaže, došao je jednog letnjeg dana kad je bila ona zahira, to je, kad je ono najveće sunce. A u to vrijeme obično ljudi spavaju tamo u tim vrelim krajevima. Kad je to vrelo vrijeme, onda niko ne izlazi iz kuće. On je došao da pita za neko pitanje i vidio je da su ljudi već zatvorili svoje vrata. Pa se on skupio tu pored vrati, pa je puhao vjetar i nosio je prašinu i on je tu zaspo dok nije sav bio ovaj prekriven prašinom. Pa kad se ovaj asha pojavio i vidio ga pred vrata, tako sklupčano kože, o Amidžiću Allahovog poslanika, pa što nisi samo poručio, ja bi ti došao. Kaže, znanju se dolazi na noge, a ne dolazi znanje nikome. Braće, ne mogu ja nikoga naučiti. Ne može mene niko naučiti ako ja ne idem i tražim znanje. Tako se isto prenosi od Alija radi Allahanu emir, emir mu'minin, vođa muslimana, vjernika, halifa, nije htio da mu dolaze učenjaci, nije htio, nego bi sam otišao. Ebu Ejub El Ensari, znate svi koji je on. Čovjek u čijoj kući spavao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kad je učinio hidžu. Zbog jednog jedinog hadisa putovao je iz Medine do Kaira. Samo jedan jedini hadis da čuje. Čuo je hadis i vratio se natrag u Medinu. Hiljade kilometara. Samo za jedan hadis da nauči. Zamislite koliko ga je koštao taj put. Mora jesti, mora nahraniti svoju jahalicu. Hiljade kilometara. I to po kakvom putu putovati. Na kamili, na konju ili kako je već išao. Nije bilo auta pa upališ klimu, pa upali, ugasiš klimu, pa... Ha, imaš navigaciju, pa te ona vodi tamo, vamo. Oni to ništa nisu imali. Ali toliko su davali za Allahu vjeru da bi je nama sačuvali. E mi moramo, braću, uzeti tu Allahu vjeru pa je čuvati za one koji dolaze poslije nas, za našu djecu. A to ne možemo ako sebi ne nađemo svoje mjesto u, ovome svijetu, u ovoj zajednici, među umetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi da vidimo koliko je naše neznanje, koliko je naše znanje. Da to raz, razlučimo i da krenemo da tražimo. I zbog toga kažem, nemojte se ustručavati bilo koga šta da pitate. Da tražite, da ulažete i u sebe, inša Allah, u svoju djecu. Samo tako nas Allah smanu može uzdići. A drugačije nema. Ali nama nije cilj uzdizanje. Allah će uzdići onoga koga hoće. Nama je cilj Allahovo zadovoljstvo. Da Allah bude sa nama zadovoljen. Da se Allah subhanahu nagradi, da da, da se koristimo od ovoga što smo čuli. Da Allah subhanahu tala ovo stavi na vagu naših dobrih dijela na sudnjem danu. Da nas Allah subhanahu tala sastavi u dženetu kao što nas je sastavio na ovome dunjaluku. Da nam da da se napijemo sa vrela Allahovog poslanika sallallahu sallam sa hauda ko se tad napije, nikad više neće oženjeti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi mene i vas. Subhanika Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Amin wa